Egun hon guzier atzo abiatu dugu aurrentzat saio parte hartzailea egoera bereziuntan, eh? zergatik ez kantu bat, ipuin bat, olerki bat edo mesu bat grabatu zuen etxeetatik, proposamenak edo sorkuntzak igortzen al dauzkigu guzue grabatuak, meirez gure puntu irratia abidua gemel puntu komerat eta ezkezka olakorik ez bani baduzue telefonoz ere grabatzen ala zaituztegu. Atzo gurekin zen beskoitzeko maite landart, iru hipuin kondatu dauzkigu eta egun ere beste hainbeste kondatuko dauku, Lu eta Luisa, behatza murtsatzen zuen printzesa eta bere burua oirotzatu duen behia. Atzo ere aurtiko uaitzen zohaz sorkuntza entzun dugu, gaur beste bat asmatu dauku, itxoiten, eta aluzeko ikastoratik ere beste kantu baten entzuteko plaze gaukanen dugu eta bukatzeko takolo piritz eta porotx. Egan bezala, beskoitzerateko bidea hartzen dugu lehenik maite landarten lehen ipuina goizuntan Lu eta Luisa bi aseri umeak. eta Luisa. Lu eta bere arreba Luisa beti elgarrekin dira. Elgarren artean jostatzen dira, iztatzen dute, lo egiten dute. Beti elgarrekin, bizi edera dute. Egun batez, eka izondi batek peldurara zuen Luisa. Orduan, lukek historio bat kondatu zion lasaitzeko. Gero Lu eta Luisak kursa bat egin zuten. Ale Luisa, azkar lasterkatu, fiteago, oiukatu zion Lukek. Baina Luisak ezin du segitu, eta Lukek ez du ikusten. Eta bet-betan, tiro bat, entzun lu geldi geldia egon da. Zer ikusten du? Iztariak badirela. Eldurturik, lu gordetzen da. Lu mugitu gabe egonez. Iztariak joan direlarik, lukek deitzen du bere ajeba. Aldi bat, este bat, banan erantzunik ez. Lu gauguzia zain egoiten da. Toizaldera, Luisa ez da hor. Eta lukek, ulertzen du, ez dela gehiago dinen. Biziki tristera. Eta kesatzen da ere, Luisak bakarrik ustea, ez zuen dretxorik. Hain triste Bere lagunak etortzen dira, berarekin jostatzera. Bainan neok ezin dio luisa arazten, jajala. Lu badoa berriz oianera, nun bere arreba desakertu zaion. Eta ez du atxematen. Beste egun batez, eiztariak berriz diten dira xakurrekin. Lu gordetu zen. Eta bere ondotik, azeri ume bat pasatu zen. Zatofite, erantzion. Eda mantzuen ibaiaren aldera, eta barnean sartu ziren. Eiztariak eta txakurrak lasterka pasatu ziren, hilagunak ikusi gabe. Otoi, ez mugitu, ez mugitu, erantzion lukek. Eiztariak beren bidea segitu zuten. Landira urrundu zen sartu zure txera orain. Iluna jausten ari da, eta euria ere ez da urgun. Akoitza bere aldetik badoa. Eta bere ala, ortsanzkaraskak entzuten dira, eta sinistak ere zerua agertuz argitu zuten. Lu badoa lasterka eta handik urbil topatudu azeri Ekaitzak beldurtzen nau, ez dut bakarrik egon nahi. Erantzion, azeti umeak. Lukek erantzion. Zaton erekin. Ez naiz teuzen beldur. Nola duzu izena? Maixan dut izena. Nik lu. Eta zato, historio bat kondatuko dizut. Hala bazan edo ez bazana, sak kalabazan, biak ateratzeko Lu eta Luisaren ipuina kondatu dauku maitek eta laster behatza murtsatzen zuen printzesa eta bere burua oilotzat duen behia entzunen ditugu. Egoera bere ziuntan, aurrek doakien saio parte hartzailea zabalduko dugu martxoaren ogoita jirutik goiti Euskal Iratietan. Goizeko amak horrenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuin, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo Wave formatuan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure puntu irratia abildua gmail puntu komerat igoriz, zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zein gaude. aurren saio parte hartzaile euskal irratietan, aurtiko uaitzek bere bigarren sohkuntza emanen dauku itxoiten. aldetik uaitzen sorkuntza entzuten ginuen itxoiten izenekoa, zuek ere ez duda, olerki bat, mezu bat, kantu bat edo ipuin bat nahi badauko zue igorri, una helbidea gure puntu irratia abildua gmail.com eta telefonoz ere grabadezakigu. Horren emankizun parte hartzailea beraz segitzen adizizte Euskal jatietan, maite landarten bigarren ituina orain. bigarren istorioa. Beatza murtsatzen zuen printzesa. Egun batez, bazen, behatza surgatzen zuen printzesa bat. Iratzartu bezain laster, behatza murtsatzen zuen. Eguerditan, behatza murtsatzen zuen. Aratsaldetan behatza murtsatzen zuen eta gauetan behatza surkatzen zuen. Trintzesa polit politazen, baina eria beti aguan zuen, etzen baitez para Goizetan, aitamak agurtzen zituelarik erraiten zuen, eo, Bulertzen zuten, usaia zuten, aitamek bazekiten, egunon ama, egunon aita, erraiten zuela. Orduan, erantzuten zuten, egunonen emaitea eta besarkatzen zuten. Beatza, murtsatzen zuen prinsesari gustatzen zitzaion gehiena, oilategia zen. Antzara, indi oilaja, oilaja eta ahatea. Poizkuziz, aitamak besarkatu bezain laster, beren ikustera joiten zen. Pintzesak erraiten zen. Aio, eo! Oh! Abereek ulertzen zuten, biziki untsa, usai abazuten. Antzarak, indi oilarrak, eta ahateak, bazekiten printzesaren agurra zela baina egun batez zerbait berezi pasatu zen. Eatza xurgatzen zuen printzesak, bere oetik jauzi egin zuen, lehioko eridagoa tiratu eta zer ikusi zuen. Manez azeri, zirtzila, oilategitik urbiltzen ari segur zen bere abere ah, maiteen jateraren asmoa zuela. Eria murtsatzen zuen printzesa, lasterka jauzi, jautsi zen eskleretatik, eta aitamen atean jo zuen. Ae, oio katzu zuen, bere behatza hauan. Ae, hainan bugazuek ez zuten deus ulertzen, zer egan nahi duzu aitak? Zer egan nahi duzu amak? Eta printzesak bere haotik kendu zuen eria eta oiukatu zuen. Manez azeri hor da! Jauzi batez, aita sutitu zen eta dena ulertu zuen. Makil bat eskuan haizatu zuen azeri. Azeria, makilukaldi lukaldi batzuk emanez bere bizkarrean. Au, au, egan zuen manez azerik lasterka ies egitean. Nere maiteak salbatuak dira, zorion zu naiz, mileske gaita, egan zuen printzesak. Aita harriturik, egan zion baina biziki unsa mintzu zira, iba zuen emaitea, eta prinsesak agapustu. Bistanda, unsa mintzu maizela, ze uste zenuen, behatza murtsatzean, nuenean, unsa mintzatzeari prebatzen intzen, prinsesak hori egan eta, Ugundu zen diuntasunez, egia gezuja, begi bien artean sudura, eta mintzatzeko beharra. Behatza murtsatzen zuen printzesa kondatu dauku maite landartek, azkena xarri bere burua oilotzat duen behia. Eta lehenik atzo bezala, alozeko ikastolako aurrek kantu bat eskainiko daukute hauntza.

Csakurajo, csakurajo, csakura kastena, jenza suki, jenza suki. Hanza estanahi, asati kelki. Arena hinza, sawi campo, me. E jengo razia, na, na, na, na, na,

egoera bereziuntan aurrer doakien saio parte hartzailea zabalduko dugu martxoaren ogoita jirutik goiti Euskal Irratietan. Goizeko amak horrenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuin, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo Wave formatuan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure puntu iratia abildua gemail puntu komerat zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zein gaude. emankizuna bururatzerat doa azken ipuina gaurko, beti maite landartek kondaturik, bere burua oilotzat duen behia. Eta jiruka dut, bere burua oilotzat duen behia. Egun batez, azen baserri batean, behi bat, posi bat berezia izena zuen joare, eta uste zuen oiloa zela. Oiloek bezala, mokokatzen zituen ogitiko jak. Oiloek bezala, zango baten gainean egoitea saiatzen zen. Orduan, oiloek beren txituetatik uhuntzen zuten. Joarek ez ezan bat lehertu oilo eta subera urbiltzen zenean, oilarrak moko kalibatez batez urgunarazten zuen, eganez. Kasu emazan, ipurdi lodi. Eta beste oiloek bere eta strufatzen ziren. Ipurdi lodi, lodi. Bere adiskide bakarra izena zuen Platon. Baxeriko txakur zaharra. Nigarrez ari zelarik, Platonek kontsolatzen zuen. Platonek errepikatzen zion, ez zela oilo bat, baina joare tematzen zen. Bere burua oilotzat zaukan joarek. Iluna jausten zelarik, joare etzen oilategian sartzen ahal. Orduan, Platonen txakurtegiaren kontre lokartzen zen. Lau batez, otso tipi bat hortik pasatu zen. Murruaren gainetik, jauzi egin zion, joareren bizkajera. Ze pasatzen da, nor da hor, galdetu zuen joare. Otso tipik erantzion, barkatu iratzarturik, bainan oilo baten bila noa ez ote da oilurik hemen, lehen aldia da oianetik ateratzen naizela, eta aitamek igorri naute oilo baten txika. Baina oiloak ez ditut ezagutzen. Joare biziki kontent, erraiten jo, oiloa naiz. Otso txipi harritu zen. Uste zuen txipiagoak zirela oiloak txuare galdetu zion nor zen. Otsua zela, erran Hain zentzipia, otsu hori, ez zuen beldur ere emaiten joare di. Segura ez, ez aizela xakur bat beberen? Segur nauk. Eta otsu txipik, bigorri zion jarri bat buruaren gainera, Joare trempe sartu zen, eta otso txipik orga zuen barnean legatu zuen, oian erat eramaiteko. Ere itxera eldu zelarik, aitak errantzion, ze zozua, ez duko hilo bat, bainan bihia. Otso emeak errantzuen, gakaturik ezar dezagun. Otsoak igorri zuen bere senea berriz baserira. Bere gomendioak egin eta. Aldiuntan, otso txipik, baseriko txakura, platon, topatu zuen. Eta erantzion. Nainuke oilo bat etxeratera maiteko, zeren behi bat eramandut trompaturik. Platonek ulektu zuen. Bere laguna zela otsoekin. Eta erantzion oilo bat zela. Eta eskor barnean jartzen zen etxera eta otso aitak oiukatu zuen jemea. Zeden oilua ekari ordez, txakura zen. Hola bali mada, koazen denak baserira, erran zuen otso aitak. Tuare eta platon ezari zituzten gakaturik sotoan. Platonek erran zion joareri atea behar zuela hautsi joarek ez zuen nahi, pentsatzen baitzuen zuen sobera harina zela, baina platonek erantzion askarra zela, eta adarrak bazituela, behi bat zelako, eta ez zuela lumarik boiluek bezala. Orduan, joarek ere indar guziak bilduz, hautsi zuen atea, eta ateratzen dira sototik laster batez hasegira heldu ziren otsoak. Joare eta platonik ustean ies egin zuten. Eta geroztik, joarek badaki ez dela oilo bat, bainan behitipi bat. Eta bere buruaz un saha dago. Bainera, badu adiskide handi bat, deitzen dena Platon, eta dena oilo, eta sito bere inguruan. Ola bukatzen da nere historioa. Sardadila kalabazan. Eta atera deskoitzeko plazan. Maite arte eskertuko dugu, hiru ipuin konaturik gaur ere, uaitz ere ez dugu hantziko, aurtitik itxoiten kantua aurkezturik, Eta ez antz, zuek ere emailez gure.irratia abilua erat zuen grabaketak igortzen ala dauzkigu zuela, edo telefonoz ere grabatzen zaituztegu. Eta elgar agurtuko dugu, takolo piritz eta porrotzen, Josepa Beia kantuarekin, biar